cilvēku un dieva tiesa tiesnešu grāmatā. Slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžos slavēts. Studijā Stella un Anģela. Kā šodien turpināsim lasīt tiesnešu grāmatas, astoto nodaļu un sekot soģa un arī karavadoņa Gideona gaitām – Un iepriekšējo reizi mēs redzējām, ka viņam pat pēc uzvaras nebūt, negāja tik viegli, ka viņam viss notika, kā jau pie cilvēkiem un kā notiek arī mūsu dienās – ka pašā kaujas karstumā viņš pēc dieva pavēles, un šeit ir visu laiku jāatceras tas, ka Gideons pats pēc sava rakstura nu, nebija nemaz tik ļoti varants un drosmīgs. Viņu tas uh, eh, eņģels nosauca stiprais vīrs, viņš pats bija tāds nu, diezgan, varētu teikt, pat pabailīgs, viņš uzdeva uh, tos pašus jautājumus, kā mēs uzdotu. Tur stāv, nu, labi, cik tas karaspēks midiāniešiem ir tur labi strukturēts vai apbruņots, bet viņi ir melnais tūkstots. Man te ir uh, diezgan maz vīru. Bet Gideons ir uzvarējis, klausījis dieva balsī, karojas kopā ar vienu no mazākajām ciltīm, manasas cilti, un Eh, manas silts, varētu teikt, konkurentiem devis svarīgu uzdevumu jau pēc šīs cīņas neļaut ienaidniekam atkāpties uz viņa zemēm. Mēs redzējām to, ka tad, kad kauja ir beigusies un viss ir noticis, Efraima vīri ir gaužām neapmierināti, un arī redzējām, ka nekāds pilsoņu karš tur nesākās, jo Gideons prāta šo konfliktu starp uh, sevi, saviem sekotājiem, tādiem karavīriem, kas viņam ir klāt, un uh, citu cilti arī no viņa tautas atrisināt mierīgi. Ka jūsu uzdevums ir bijis ļoti ievērojams, jūs esat izdarījuši ļoti daudz, un viņš, teikt tā prata, arī viņiem uh, uh, eh, noglaudīta spalvai, atgādinot, ka viņi varējuši saņemt cietos divus midiāniešu karavadoņus, bet ar to nekas nebeidzas. Gideons, kā jau saprātīgs karavadonis, seko ienaidniekam, ar tiem 300 vīriem tie ir novārguši, un lasījām, ka gan Penuēlā, gan Sūkotā – kas ir senas pilsētas, minētas arī rakstiem, rakstos, par ko minējām jau iepriekšējā reizē, lai palīdz viņa niecīgajam karaspēkam 300 novārguši vīri ar maizi, bet šo pilsētu vadoņi Gideonam atsaka. Un no vienas puses varētu jau domāt, ka atsaka viņi tīri prātīgi, viņi domā cilvēciski. Var jau būt, ka viņi tiem indiāniešiem kaut kādā veidā bija arī kaut kur sadarbojušies, vienojušies. Nu, kā mūsdienās teiktu, bija kolaboracionisti, latīņu valodas, sastrādāties, bet viņi atsaka un pamato to tā – Sāksim kā sukotas vadoņa atbild. Vai tad zeba un calmonas dūris ir jau tavā rokā, ka mums būs dot tavam karapulkam? Maizi? Nu, zebs un calmuna bija midiāna ķēniņi. Tad tur bija divi ķēniņi, divi karavadoņi. Karavadoņi jau ir beigti, bet ķēniņi vēl nav beigti. Un tā laika kara darbībā sagūstīt ķēniņus – valsts vadītājs bija būtiski, lai uzvara tiktu nostiprināta, jo tā laika tautām šī domāšana pat bija tāda. Jā, ir kaujas laukā sagūsta ķēniņa, nogalina ķēniņu, un karaspēkam dušu papēžos, un viņš var pat laisties. Un šie vīri prasa, prasa Gideonam, vai tad viņš jau ir uzvarējis tos ķēniņus, vai tās dūres, tas viņu spēks, no nu, ar dūri mēs te varam arī saprast to viņu karspēku, to viņu vēl kādu atlikušo varu. Vai tad tas viss jau ir tavās rokās? Nu, kā Gideonam uz to brīdi nav ko atbildēt. Gideons atbild, lai paliek tā. Un atkal viņš atsaucas uz dieva autoritāti. Ja tas kungs zeb un calmunu nodos manā rokā, tad es jūsu miesas kūšu tuksneša erkšķiem un daģiem. Tātad šeit Gideons pasaka skaidri gaiši un godīgi, ka šie vīri, ja Gideons uzvarēs, kas tajā brīdī liekas neiespējami, tiks sodīti viņi saņems atmaksu par saviem darbiem. Ar Penuēlas vīriem ir drusciņi sliktāk, tie atbild tāpat, un Gideons draud, ka šos nocietinājumus es noārdīšu, jo Benuēla, kā mēs arī iepriekšējā reizē runājām, bija nocietināta pilsēta. Un savukārt Sukota, kā arī mēs minējām, bija vieta, kur vēlāk bija ķēniņa Salamana metāla kausētavas. Tātad tās pilsētas ar laiku kļuva visai ievērojamas. Un Penuela, jeb dieva seja tulkojumā, bija bijusi pat Jarabeāma laikā Izrēla galvaspilsēta. Un dabu pilsētu vadītāji šoreiz atsaka. Un kāpēc mēs to iepriekš nedaudz šķīrām? Uh, šo lapusi 10. pantā, bet Zeba un Salmona atradās Karkorā. Kopā ar viņiem bija to karaspēks – 15 tūkstoši vīru. Visi, kas bija palikuši pāri no austrumu vīru nometnes, jo 120 tūkstoši vīru zobeni nesēji bija krituši. Un Gideons devās pa tūkstnešu sirotāju ceļu austrumos no Nobas uz Jogbehas, uzbruka un sakā viņa karaspēku nometnē tajā brīdī, kad tiem šķita, ka tā ir droša. Tad atkārtojas tas pats scenārijs, kādu Dievs jau bija devis Gideonam iepriekšējā cīņā. Pretinieks jūtas drošs un apraksts, cik vēl tam zebam un calmunam bija to vīru, ļauj saprast, kāpēc tie Sukotas un Penuēlas vadītāji tā baidījās. 15,000 pret 300 vīru. Loģiski domājot, diez kas nav. Gideons un nu, pēc parastas normālas karamākslas likumiem uzvarēt nevar. Bet šķiet, ka šie pilsētas vadītāji bija aizmirsuši – par tiem 120 tūkstošiem vīru, kuri bija krituši. Jo maz ticams, ka viņi par šo Gideonu uzvaru nezināja. Bet visvairāk viņi bija aizmirsuši, ka karo pats Dievs. Jā, viņi tā kā nebija cīņā tieši klāt, viņš jau faktoru neuztvēra nopietni. Jā. Teikt, viņi dievu neņēma papīru. Un atkārtoti varētu izlasīt atkal Pāvila pirmo vēstuli, viņu mēs jau arī pagājušajā reizē lasījām, bet tik skaists dievu vārds. Par laiku un brīdi tad tam jānotiek, brāļi, mums nav jums jāraksta, jo jūs paši zināt, ka kunga diena nāk kā zaglis naktī, kad ļaudis runās, miers un drošība – Tiem pēkšņi uzbruks posts kā sāpes dzemdētājai, un tie nekādi nespēs no tā izbēgt. Bet jūs, brāļi, neesat tumsā, lai diena kā zaglis jūs nepārsteigtu. Jūs visi esat gaismas dēli un dienas dēli. Jūs nepiedarat nec naktī, nec tumsai. Tad nu negulēsim kā visi pārējie, bet būsim nomodā un skaidrā prātā, jo gulošie guļ naktī un dzērēji apdzeras naktī, bet mēs, kas piederam dienai, lai esam skaidrā prātā, apliksim sev ticības un mīlestības bruņus un cerību uz pestīšanu apvilksim kā bruņu cepuri – jo Dievs mūs nav nolicis dusmībai, bet gan lai mēs iegūtu pestīšanu ar mūsu kungu Jēzu Kristu. Paldies! Labi ir šo tekstu lasīt vēlreiz, un Pāvils tur atsaucas arī uz vārdiem, kas ir Evaņ, vienā no evaņģēlījiem. Reiz no galvas to neatcerēšos par šo dienu, kas nāk kā zaglis naktī, Un tā ir tiesas diena. Un parasti mēs to vairāk saprotam ar šo tiesas dienu laiku beigās, kad cilvēka dēls nāks savā godībā un neviens no viņa nevarēs paslēpties. Un arī šī diena atnāks negaidīti bet Dievs vēsturē, ko mēs jau arī iepriekš esam runājuši, bieži spriež tiesu caur šādiem notikumiem, ka karaspēks pat ir tā viņa rīkste, un šai gadījumā Dievs bija tas, kas sprieda tiesu par midiāniešiem ar savu rīksti Gideonu un viņa 300 vīriem – bet šī vienkāršā apģēga līdz to divu pilsētu amatpersonu saprašanai tomēr nebija nonākusi. Un redzam, ka tik tiešām uzbrukums ir pēkšņs, Midiāna vīri to nav gaidījuši. Pilnīgi iespējams, ka viņi arī nebija skaidrā prātā, un domāja, ka Gideons ar saviem 300 vīriem jau nepakaļ nu nedzīsies, nu tagad var atslāpt, mazliet iedzert, un Zeps un Calmūna domāja, ka no nu saviem 15 tūkstošiem varbūt viņi vēl kaut ko lietas labā var pasākt. Bet nekā. Un 12. pantā mēs lasām, ka militārā akcija ir sekmīga, Zeba Zalmuna bēga, bet viņš tos vajāja un sagūstīja abus mediāna ķēniņus, Zebu un Zalmunu. Un visu karaspēku viņš izkliedēja. Kā vienā pantā ir jau pateikts, ka ķēniņi pat tur īpaši netaisās pretoties, varbūt karaspēks, kā jau minēja, ir nekāds – un nav spējīgs neko pretoties un tiek izkliedēts. Garīgajā cīņā par šo skaidro prātu mēs varam saprast, ka lietas un situācijas apkārt sev un sevī notiekošo mēģināt izvērtēt, kā uz to raugās Dievs un apskatīt to svēto rakstu spogulī. Un šī piebilde – saglabāt skaidru prātu arī fiziskā nozīmē, nu, atturēties no dažādām atkarības lietām, vielām vai vēl kādām citām, ir īsti vietā līdz pat mūsu dienām un īpaši mūsdienās. Arī šeit varētu lasīt Mateja evanģēlijā. Mācieties līdzību no vīģis koka, kad tā zars pilns saule sulas un raisa lapas, jūs zināt, ka vasara ir tuvu. Tā arī jūs, kad jūs visus šo redzēsiet, ziniet, viņš ir tuvu pie durvīm. Patiesi es jums saku, šī paudze nezudīs, tiekams tas viss notiks. Debes un zemes zudīs, bet mani vārdi nezudīs bet to dienu vai stundu neviens nezina, nec eņģeļa debesīs, nec dēls, vienīgi tevs, jo kā bija noas dienās, tā būs arī cilvēka dēlē atnākšanas laikā, jo kā bija tajās dienās pirms plūdiem, tie rīja un plītēja, pre, precējās un tika precēti, līdz no iegāja šķirstā, un tie nenāca pie saprašanas, līdz sākās plūdi un aizrāvā visus. Tā būs arī cilvēka dēla atnākšanas laikā. Tad divi būs uz lauka, vienu paņems, otru pametīs. Divas malas Māsas. Divas malas maltuvē, vienu paņems, otru pametīs. Tādēļ esiet nomodā, jo jūs nezināt, kurā dienā jūsu kungs nāks. Bet to saprotiet, jo nama saimnieks zinātu, kurā sardzes stundā zaglis nāks. Viņš paliktu nomodā un neļautu tam ielausties savā namā. Tādēļ esiet arī jūs gatavībā, jo cilvēka dēls nāks tajā stundā, kad jūs negaidāt. Paldies! Šajā lasījumā ir ļoti labi izprotama vecās un jaunās derības saikne, ka tie ir tādi priekšpasludinājumi, par kuriem mēs lasām vecajā derībā, un jaunā derībā jau mēs redzam šo, šīs cilvēka dēla nākšanas uh, gaidas, un ir dot arī atbilde, ko iesākt ar visu šo situāciju, kas ir apkārt mums. Nu, karo. Nesamazinās tā kara darbība. Vai tā nepaplašināsies? Visticamāk, ka jā, kā uz to raudzīties. Bet svētie raksti par to runā, kā par dieva nākšanu par viņa tuvumu, ka viņš caur šīm lietām nāk ieviest savu kārtību. Un vienā no šī, šādām haosa reizēm pasaulē arī pienāks tas brīdis, kad būs cilvēka dēla atnākšana. Vai tas notiks ļoti drīz, vai varbūt pēc vairākām paudzēm, vai vēl vēlāk, mēs to nezinām. Un pat svētie raksti Eh, vēlē mums neinteresēties par to. Arī varētu lasīt no atklāsmes grāmatas. Tad es ieraudzīju zvēru un zemes ķēniņus un viņu karapulkus, kas sapulcēti, lai sāktu karu ar to, kas, kas sēt zirgā un viņa karapulku un zvērs tika sagrābts, un reize ar viņu arī viltus pravietis, kas darīja zīmes zvēra priekšā, maldinādams tos, kas pieņēma zvēra zīmi un pielūdza viņa tēlu. Viņi abi dzīvi tika iemesti ugunīgā sēra ezerā. Arī pārējie tika nogalināti ar zobenu, kas izgāja no tā mutes, kas sēž zirgā, un visi putni bija sāti no viņu miesām. Paldies! Šajā atklāsmes grāmatas fragmentā ļoti spilgti parādīts, kā kādu sodu saņem šie dieva pretinieki. Un var teikt, ka arī soģu grāmatā mēs lasām par to, kādas sekas ir šo divu pilsētu vadītāju rīcībai, jo viņi atsakot Gideonu karavīriem maizi, iet pret dieva nodomu. Un, kad Gideons ir uzvarējis, eh, sagūstījis zebu calmunu, viņš rīkojas sakojoši 14. pantā lasā, tur viņš notvēra kā dzēnu no sukots vīru pulka, viņš to izjautāja. Tas viņam uzrakstīja gan sukots vadoņus, gan viņas vecais 77 vīrus. Tas skaitlis arī tāds diezgan zīmīgs, un tajā šoreiz mēs visu neanalizēsim, bet kas ir galvenais, ka Gideons tomēr arī noskaidro, kas ir šīs personas atbildīgie, atbildīgie par to, kāda kārtība būs pilsētā un kā, kādus lēmumus viņi ir pieņēmuši. Kur ir atbildīgi par to, kā Gideona karavīri nesaņēma maisi. Un e, viņš viņiem pasaka, nu, uh, Tagad ir zeba un calmuna, kur dēļ jūs man nievājāt sacīdami, vai zebes un calmunas dūrs ir jau tavā rokā, ka mums jau tagad taviem piekusušiem vīriem jādod maize. Un viņš lika satvērt pilsētas vecējus, ņēma tūkstneša ērkšķus un daļus, un viņš lika iepazīt tos sukotas vīriem. Nu, nav teikts, kā lika iepazīt, vai viņš viņus izvārtīja šajos tādos augu produktos vai viņa Viņš viņus pēr ar tiem, bet ērkšķi un daži mums atsauc atmiņā fragmentu no radīšanas grāmatas, kad cilvēks ir atkritis no dieva. Dievs viņam saka, ka zeme tev izdos ērkšķus un daļus. Tā tad radīšana 3.18. varam to arī izlasīt, jo pārāk tālu nav. 3.18. Nu, Mēs lasām šo kunga vēlējumu. Ērkšķus un dažus, lai tā tev dod. No lauka augiem tev būs pārtiks, sava vaigas viedros tev būs maizi ēst. Līdz kamēr tu atkal atgriezies pie zemes, jo no tās tu esi ņemts. Un nu, tā tad ienāk cilvēka dzīvē ciešanas, viņa rīcības sekas. Un šeit arī tie vīri dabūs iest savus rīcības sekas, saņemot pērienu ar tiem mērkšķiem un daģiem. Nu, un Gideons... Un arī jā. Jēzum Kristum bija ēkšķi. Viņam bija ēkšķi vainags. Jā, jā, jā. Kā tie ir tāds ciešanu un šeit arī pārmācības rīks. Kaut gan vēstulē ebrejiem jau arī ir runāts, arī uh, Dieva dēls ir cietis un caur to mācījies paklausību. Kaut gan tajā kontekstā mums šajā vēstulē tie vārdi varētu šķist pārsteidzoši. Vai mums mācīja paklausību? Tur ir tieši, ka arī Jēzus ir mācījies paklausību, kas ir pārsteidzoši. Un caur šo savu piemēru, jā, viņš māca arī mums paklausību. Nu, bet Benēls nocietinājumam, uh, uh, nocietinājumi pārvaldniekiem klājās daudz sliktāk, nocietinājumu Gideons nojauca, kā bija solījis, un pilsētas vīrs viņš nokāva. Nu, mums liekas briesmīgi, vai tiešām nokāva visus vīriešus. Nu, visticamāk, ekseģēti domā, ka ne visus, jo, ja Sukotā Gideons tomēr ļoti rūpīgi meklēja informāciju par to, kuri ir atbildīgi par rīcību pret viņu karavīriem. Varētu būt, ka arī šeit Gideons rīkojās līdzīgi un nokāpa tikai tos, kuri bija atbildīgie par to, ka viņa niecīgais karaspēks maizi nesaņēma. Nu, un tad ir uzrunā Zebam un Calmunam, kā izskatījās tie vīri, ko jūs esat tā barā nokāvuši. Tie visi bija gluži tādi kā tu, ik viens savā izskatā kā ķēniņa dēls. Tad e, viņš sacīja, tie bija mani brāļi, manas mātes dēli. Tik tiešām, kad, tu, kung, kad tas kungs dzīvo, ja jūs būtu audzējuši viņa dzīvības, es jūs nenokautu. Un tas ir vecās derības laiks, kad Asins atriebība bija normāla parādība. Acis pret aci, zobs pret zobu. Un tātad tie nokautie bija, kur Zeps un Calmuni bija nokāvuši, viņi bija atbildīgi pie šo Gideona brāļu nāvi, tiek nogalināti. Nu, un tur ir tā diezgan netika vienkārši. Nu, viņš sacīja Jeteram, savam pirmdzimtajam dēlam, celies nokautos. Bet zēns neizvilka savu zobenu, jo viņš baidījās, tāpēc, ka viņš bija vēl jauns. Tad Zebons Almuna sacīja, celies tu pats un nodrumūsi, jo kāds vīrs, tāds ir viņa spēks. Tad Gideons cēlās un nokāva Zebons Almunu. Viņš noņēma mēnestiņus, kas bija ap viņu kamieļu kakliem. Nu, un Gideons it kā šo asins atriebības tradīciju grib nodot tālāk dēlam. Ja arī eh, grūti pateikt, kāpēc viņš gribēja uzticēt pirmdzimtajam. Nu, pirmdzimtais tas tā tad ir īpašuma. Varbūt Gideons cerēja, ka arī viņa tāda amata mantinieks, nu, viņam vajadzēja uzņemties arī uh, šo uzdevumu sodīt ienaidnieka vadoņus. Tad sauc ir, ka zēns ir jauns un baidījās. Un paši ķēniņi saprotot, ka nāve ir neizbēgama un saprotot, ko viņi ir izdarījuši, vēlas tomēr ātru nāvi no cienījama pretinieka rokas, kas tā laika kultūrā arī bija visai izplatīta parādība – saņemt, ja tu esi sakauts, cienīga nāvi. Tādu viņi arī saņem. Bet tālāk – Un Izraēla vīri sacīja Gideonam, valdi par mums. Jā, viņi grib viņu tu un tavs dēls un tavs dēla dēls, jo tu esi mums izpestījis no, un no, tu esi mūs izpestījis no Midijānu. Un Gideons viņam atbildēja: Es pats par jums nevaldīšu, un arī mans dēls par jums nevaldīs, par jums valdīs kungs. Un arī šeit, ka uh, Gideons mācīja atbildēt un nevēlējās būt pa ķēniņu, valdīt par visiem, ja ka viņš bija atturīgs no tā, Jā, viņš... no varas. Viņš nepadevās varas kārdinājumu. Jā, un atteicās mm. no ķēniņa amata. amata. Faktiski jā, un te Izraela vīri arī, var teikt, viņi izvēlas, lai viņš būtu ķēniņš. Ja mēs lasītu Saula vēsturi, tur arī ir līdzīga situācija, ka Izraēļi grib, lai mums būtu ķēniņš kā citām tautām un sauc uz to kungu, bet tur tomēr eh, šo kandidātu izvēlējās pats eh, dievs, piekāpjoties eh, Izraēļa tautai, kuriem bija apnikuši kā tie soģi laiki, visu laiku dievs ieceļ, dievs izred, dievs ieceļ, mums gribas ķēniņu kā citām tautām. Un šeit redzam, ka tā ķēniņa gribēšanai ir jau sava priekšvēsture, kad šeit jau Izraēļa vīri grib Gideons celt pa ķēniņu, bet viņš atsakās. Un nu, Bībeles biedrības tulkojumā ir, eh, bet Gideons tiem atbildēja, es negribu būt jūsu ķēniņš, arī mans dēls nevaldīs par jums. Tas kungs ir jūsu ķēniņš. Un tā tad viņš dara gudri, paliekot uzticīgs Dievam, un atsakās no ķēniņa goda, bet zināmā kompromisā tomēr ielaižas, par ko mēs jau varam lasīt tālākajā tekstā. Viņš savāc no šiem cilvēkiem, Izraēļu vīriem, visu to bagātību, kas nu ir no midjāniešiem iegūta. Gideons tiem sacīja, es tomēr kaut ko lūkšu no jums. Dodiet man ik viens savu gradzenu no laupījumu, jo tie valkāja zelta gradzens, tāpēc, ka bija ismaēlieši. Un šeit liekas arī, kas tie pa gradzeniem. Jā, skatās tulkojumu krieva valodā, un arī eksiģētu komentāros, tur ir drīzāk runa par auskariem. Jo tajā laikā vīrietim nesā tauskars šajās kultūrās bija normāli, un tā nebija nekāda bābiskuma pazīme. Un tā tad ir runa par šiem auskariem, un vīri atbild, labprāt, mēs dosim. Un tiek savākts liels šo auskaru skaits, un pat ir nosaukts svars – kad zelta gradzenes svārs bija 1700 zelta seķeļi, neieskaitot mazos mēnešus un auskars purpura tērps, ko bija valkājuši midiāņu ķēniņu, neieskaitot arī kaklu ķēdes, kas bija ap kakliem viņu kamieļiem. Nu, tajā laikā izgraznot nastu nesēju lopu, vai tas bija zirgs, ēzelis, vai kamielis, jā, tas piederēja dišciltīgam vai turīgam cilvēkam, bija normāla parādība un piederēja pie ikdienišķas sadzīves. Un arī šeit tagad uh, gribētu izlasīt no pirmā Samuela grāmatas to, kā tomēr eh, bija pirmo reizi, kā uh, eh, Izraela tauta vērsās pie Samuela pravieša, ja, ka viņa vēlas. Jā, ka viņa grib to ķēni. Jā, jā visi Izraela vecēji sapulcējies un nonāca pie Samuela uz rāmu. Viņa tam teica, redzi, tu esi vecs, bet tavi dēli – nesteigā tavus ceļu, ceļus. Jel, iecel mums ķēniņu, kas spriestu tiesu, kā tas ir visām tautām. Bet Samuēlam nepatika, ka viņi iet, e, teica, dot mums ķēniņu, kas spriestu mums tiesu, un Samuēls lūdza kungu. Kungs sacīja Samuēlam, ieklausies tautas balsi visā, ko viņa tev saka, jo ne tevi viņi ir atraidījuši, bet mani – lai es vairs nebūtu viņu ķēniņš. Paldies! Tā kā Jā. šeit pat ir, tas ir izskaidrots ļoti pamatīgi, un situācija ir ļoti līdzīga kā ar Gideonu, tikai tur tā saruna īsa. Mēs tevi celsim, Gideons pasaka ne, bet uh, vēlāk jau Izraēļi dara tā, var teikt, pat viltīgāk. Viņi iet pie pravieša un saka, mums vajag to ķēniņu. Un pravietis lūdz kungu un konsultējas ar Dievu, pat mēs varētu tā izteikt mūsdienu valodā. Vai un, kā, prasa padomu. Prasa padomu un vēlāk jau, var teikt, Dievs arī ļauj ciest šiem izrēliešiem tās viņu ķēniņu gribēšanas sekas, un kā kungs jau pasaka, ka viņi negrib uh, mani par valdnieku. Tad viņi atsakās no paša dieva vadības. Un kā, notiek tā, kā notika tālāk ar Izraēļa ķēniņiem, mēs to nedaudz jau zinām. Bet kā būs ar Gideonu un viņa kompromisa variantu un efodu, mēs lasīsim nākamajā reizē, jau pabeidzot lasīt šo garo, ļoti saturā bagāto nodaļu. Bet šodien paldies! Par uzmanību studijā bija Stela un Anģela. Jūs klausījāties raidījumu Cilvēku un Dieva tiesa tiesnešu grāmatā.